ni mu ntara ya mwaro yaraye yishwe arashwe n'abasirikare bo kuri pozisiyo bikanka ni muri komine mukike mu ntara bubanza naho havugwa umusoda w'ipete rya kaporare yitwa kazungu wo mu ikambi yo kumuzinda yaraye ahitanywe na grenade nayo ku mutumba gishiha muri komine burambi y'intara ya rumonge Karonge hari umugabo yaraye yishwe ku rugo rwiwe mu bijyanye n'uburimyi nyuma yaho abarimyi b'ibitegwa mbumbarugo mu ntara ya cibitoke bidogeye ko batakironka aho bashorera umwimbu wabo mu gihe bahora bawushorera mu gihugu cy'u rwanda buramatari w'intara ya cibitoke aremeza ko iyo ngingo yafashwe kugira ngo bakingire umwimbu wabo mukajya kubyumva muri ano makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ibyuma na François kimana Mihai kanyange akaba ari ngiye yabashikiriza nongeye kubaha ikaze inama isumba aya makuru tuyahere mu gisata c'umutekano umuntu azwi ku ritazirano rya Ferdinand wo ku musozi Kiyange agacimbiri ruhinga uh, yaraye yishwe arashwe nk'isaha zitanu muri ijoro ryakeye akaba yarashwe n'abasirikare bo kukirindiro cibikanka muri komine mukike mu ntara ya Bujumbura nkuko bimenyeshwa na mustanteri wa komine Gisozi Celestin Singira nkabo ngo uyo mugabo yasanganywe inkoho imwe grenade imwe n'amasasu ashika ku majana abiri akamenyesha ko kandi yaragiye gutera urugo rw'ibikanka akaba yarakunze kuvugwa mu busuma n'ubwicanyi ngo mbere akaba yanatemberana inkoho nk'uko ah, byavuzwe n'uyo mutegetsi Eh, hari umuntu yari yapfuye aguwe ko n'umusozi ku murambi muri komine buganda intara ya cibitoke aho yari ko yimba inzahabu amakuru ava mu gipolisi kijeje gukingira Kije amenyesha ko byose bituruka ku bimbyi b'inzahabu bimba gushika kure nko ku metero mirongo itanu Eh, nabuga imvura nyinshi imaze iminsi igwa muri ako gace icyo gipolisi kigasaba abimvyi b'inzahabu kutajya barimba gushika kurengo kuko bitera amasanganya hari umuntu kandi yaraye akubiswe eh, n'abavuga ko n'abavugwa ko rw’imbonera kure barongowe n'uwitwa kubwimana Jacques muri quartier Swahili commune Rugombi intara ya Cibitoke Sibomana Jean Jacques akaba ngo yari kwasudira ivyuma nkisa zine z'ijoro kubera kumutagata muyaga nkuba bafise akabari muri ayo masaha umugwi w'ugwaruka rurenga 30 ngo bamutegeka kumanika amaboko ngo kuko ataburenganzira afise bwo gukora mu ijoro baheza baramukubita abanyagihugu bamaze kumutabariza mu gipolisi ubwo gwaruka ngo gwaciye ruyanyaga uwo nawe arahava ajanwa kwa muganga urongoye urwaruka rw'imbonerakure muri iyo komine amenyesha yuko amatohoza yatanguye ngo kandi uzokwagirwa n'icaha ategerezwa guhanwa ngo kuko atari umuhari w'imbonerakure wamutumye nayo urongoye igipolisi mu rugombo avuga ko ubutungane ngo bugiye gukora kugira ngo hahashwe abantu bakora mwe n'ivyo bintu mu ntara ya bubanza umusoda w'umukaporare yitwa kazungu wo mu jeni dokomba yo kumuzinda mu ntara ya bubanza ah, yari yuguriye ko grenade kuwa mbere acacikana atarashika kwa muganga mu gihe bivugwa ko iyo grenade yagomba kuyitera bagenzi we bari basanzwe bakorana muri iyo kambi nyene bakabibona hakiri kare ngo bakamutegeka kuyishira hasi buramatari w’intare ya bubanza mu nama y'umutekano yagirishije kuri uyu wa mbere muri komine gihanga yarasiguye ko abari muri iyo yarasiguriye abari muri iyo eh, muri iyo nama ah, yuko uwo musoda atantumbero yari afise y'ukwica bagenzi we nk'uko byari byavuzwe eh, ngo ahubwo ngo yayiyugururiye ko nyine kubera amatati yari afise mu rugo rwiwe ca vietnam ngo yari agiye bujumbura gufata indege ngo aje mu karuhuko iwabo babwiwe ko ngo batwara ibigwanisho bene kubafata basubiza inyuma iyi modoka ngigiye gusakwa ku cicaro ca gisirikare imuyinga bene gufata iyo modoka ubwo baciye bayinyuruza bayija kuyisakira ahitwa kwiwiri mu nkengera z'igisagara ca muyinga amakuru ava mu gipolisi akemeza ko bene kunyuruza iyo modokari bo babivye amahera y'amanyamerika amadolari ibihumbi cumi n'icenda n'amarundi miliyoni umunani ngo baciye bahunga ikizwi nuko bajanywe n'imodoka yunguruza abarwayi ari yose habaniha n'ubu ntawuzi iyo banyikiye ubikekwa harimwo n'abakozi b'ishiramwe limitere ipolisi ngo kiracabarondera canatangirije mu gihugu kibanyi cya Tanzania muyinga Dieudonne Imana ku radio isanganiro Arakoze Dieudonne Nzeyimana tuve mu ntara ya Muyinga tuje mu ntara ya Bujumbura benshi bakunze kwita Bujumbura rural ah, aho amafaranga atazi ugitigiri yibwe n'abantu bitwaje ibigwanisho mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere mu mihana ibiri yo ku mutumba Kirombwe ya zone Muyira na komine Kanyoshi intara ya Bujumbura amakuru dukesha abajejwe intwaro avuga ko abanyagihugu bashoboye gutesha uwo mugwi uh, mu kubasubiza inyuma uh, mu gihe humvikana amasasu kumuyira tukaba twarungitseyo Evariste nzi ko banyanka Evariste uratwumva ndakumva neza Mireille ego washitse muri zone ya muyira muri commune Kanyosha tubarira uko byifashe ego me Mireille nko kubivuze hari umugwi w'abantu batanu bitwaje inko imwe n'ibibugita wateye abanyagihugu bo ku mutumba kirombwe nk'isaha zibiri n'igice z'ijoro kuri uyu wa mbere abo bantu bivugwa n'abanyakirombwe ko ari abasuma ngo barasabuye amafaranga atazwi igitigiri mu mihana ibiri imbere y'uko ngo bateshwa n'abanyagihugu babahaye induru icyo gihe abo bivugwa ko ari abasuma n'abanyagihugu hamwe n'abajejwe intwaro ngaho mu kirombwe ngo basugerejwe ngo bararashe batera na gerenade kugira bashobore kuhava amakuru twakuye mu ku mitumba wa kirombwe yavuga ko ayo masasu canke iyo gerenade atabuzima bw'umunyagihugu yahitanye ubusuma rero bw'abitwaje ibigwanisho eh, ngo bwatanguye ngaho muri zone ya muyira kuva ku munsi wa gatandatu eh, w'indwi twarayiturangije muri iyo zone ya muyira aho rero hari imbere n'umuntu yakomeretse ku mutumba wa mirama arashwe n'abantu bitwaje ibirwanisho ubu akaba ari mu bitaro mu gihe rero abanyagihugu bo muri iyo zone ya muyira na cyane cyane ku mitumba ya mirama na kirombwe basaba ko boroswa abajejwe umutekano benshi urongoye zone ya muyira gedeon bitabavuma eh, yatubwiye yuko amatohoza yatanguye kugira ngo bamenye abo bantu bagize iminsi baraza rubunda abo banyagihugu arongoye urakoze cyane variste kora no makuru duhaye ukajya kutubwira ibindi niwagaruka amakuru y'umutekano arabandanya mu ntara ya rumonge umugabo umwe wo ku gishiha zone marambya muri komine burambi muri iyo ntara ya rumonge yarayishwe nk’isa zitanu n'igice z'ijoro arasiwe ku rugiwe mu bakoze ubwo bwicanyi haravugwamwo urongoye iyo zone yari kumwe n'umupolisi akaba ari inkuru tubaza jean Pierre misago nduwimana jehome yarasiwe mu rugo iwe agihejeje kugara akarembo k'urugo rwiwe n'abantu biboneka ko bari bamwegereye uwo mugabo ari muri batatu bari bishikanye kuri uyu wa mbere bavuye mu migwi igwana nk'uko ku mutumba no mu gipolisi babivuga ariko mu muryango iwe bavuga ko yahora guca ingero akaba yabonetse mu nyuma y'aho buramatari wa rumonge ari kumwe n'umuyobozi mukuru w'igipolisi basabiye kuri uyu wa gatanu ko abataboneka boje ahabona kandi ko batazokurikiranwa mu muryango wabuze bagiriza ndayisenga prime arongoye zone maramvya ko ari we yaraye abahekuye bakavuga ko bamubonye babonanye inkoho yo mu bwoko bwa karashinikove ari kumwe n'umupolisi umwe ku rugo rw'uwo mugabo agihejeje kugandagurwa prime ndayisenga yahavuye aboneka isaha zitanu hafi n'igice kuri uyu wa kabiri avuye aho yari yihishije kuva mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere aremera ko yakiriye inkoho umupolisi yari afite zibiri harimo iya mugenzi we yari yakubitiye muhira ariko ngo yahashyitse kuraba ibibaye mu bandi akemeza ko uwo yishwe yaga yagandaguwe na bagenzi we batashatse ko amabanga yabo amenyekana muri komisariya y'igipolisi mu rumonge bavuga ko hari hagisigaye batanu baziga kwishikana amatohoza akazofatira kuri izo nzira zibiri zose jean pierre misago mu gishiha ca burambi radiyo isanganiro Arakoze Jean Pierre Hamisago tuve mu ntara ya Rumonge tuje mu ntara ya Ngozi aho abana babiri bariwe n'imbwa ziyerereza eka zitanu ah, muri komine Tangara mu ntara ya Ngozi akaba ari mu ndwi iheze buramatari w'iyo ntara agahamagarira abafise izo mbwa kuzicancisha eh, no kuzizirika ngo batabishoboye nabo eh, abatabishoboye nabo ngo bakazica ni inkuru tubaza Apolline Hamuzagara izo mbwa ziyerereza zimaze iminsi zivugwa mu makomine nka yose y'intara ya ngozi zitegera abantu n'ibitungwa zikabica akarorero ni nko muri komine tangara aho izo mbwa zariye imene zitanu mu ndwi heze zizisanze aho ziziritse iruhande y'inzo mbwa uzaranariye n'abana babiri aho muri iyo komine nk'uko abajeje intwaro n'umutekano tangara babivuga Albert Nduwimana arongoye intara ya Ngozi ahanura abatunze imbwa bwa mbere kuzicancisha hanyuma bace bazizirika ntiziyerere ubona ko atabishoboye akwiriye kwica iyo mbwa kugira ngo ntimukwegere kuko uriwe n'imbwa avugwa na nyeneyo amafaranga menshi arenga ibihumbi ijana na mirongo itanu y'inshinge ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya ngozi bavuga ko inshanco z'imbwa bari bafise zaheze bakemeza ariko ko vuba bagiye kumanuka ibujumbura kuzana izindi atari bake mu banyagihugu bafise mwene izo mbwa mu mitumba itandukanye cyane cyane hagati mu makomine bavuga ko ati amafaranga ibihumbi bitanu boronka muri iki gihe byo kugura urwo rucanco ngozi onari muzagara radio isanganiro tuve mu ntara ya ngozi tuje mu ntara ya cibitoke mu gisata cy'uburimyi ah, nyuma y'uko hari n'abadandaza b'itomati ntora umuceri n'ibindi byimbugwa bo mu makomine ya rugombo Mugina mabayi mu ntara ya cibitoke bidogeye ko babujijiwe gushorera ibyimbugwa byabo mu gihugu cy'u Rwanda uramatari w'iyo ntara amenyesha ko ari ingingo yafashwe ngo kugira ngo abanyagihugu bo muri iyo ntara ntibahereze umwimbu wabo mu masoko mu gihe gihugu bidoga bavuga ko batagishijwe inama aburamatari w'iyo ntara ya Cibitoke Joseph Teriteka eh, amenyesha ko ari ingingo yafashwe inyuma y'amanama atari make yagirishijwe ngo kugira ngo babahimirize kuziganiriza akazoza ngo kandi ko bitavuye kucuka kibi kiri hagati y'u Burundi n'u Rwanda dukurikire buramatari w'intara ya Cibitoke Joseph Teriteka akaba yakuwe kuri telefone na Bernard Bankukira twebwe muri rusange mu gihe eh, nk'iki abenegihugu baba bimbuye biri mu byo tujejwe nk'ubu twarimbuye iby'imboga bitari bike ibiharage ibigori n'ibindi bitari bike hamwe mu bagenze neza muri ino ntara amanama rero arakogwa kugira ngo abenegihugu ntibave bijajara umwimbu wose nk'utangiye kubibona bawuhereze mu masoko hanyuma bibagire kazoza ejo uko bazobaho ni muri iyo ntumbero usanga nk'abajejwe intwaro dutegereza kwitwararika cyane umunsi ku munsi eh, kazoza kabene igihugira mu mwimbo wose ntabwo wohereze mu masoko uretse n'ibyo gusa birashika n'ejo ukazosanga barakeneye kongera kandi guteragira bakabura n'imbuto ni muri iyo ntumbero rero tuvuga tuti eh, umwimbu warabonetse mu biterwa bitari bike mugabo ntibagerageza wubungabunge ntibabihereze mu masoko cyane cyane barabe n'akazoza ejo nyirazo bameze hariho nk'abanyagihugu bavuga bati twebwe twari twasavye n'ingurane kugira ngo turime nk'itomate nk'akarorero zibura n'ingoga n'ibindi bimwe bimwe tugurishe hanyuma twunguke mbega nk'abo bobo ntimubona yuko kumbure batarira busema bakora bahomba mwuba mwabategekanirije iki bohomba gute mwe n'ubu rabakuma barabara sinzi ko nta kubebyo basanga bariko baricuza bakabura n'imbuto bakabutanga wa mudandaza we yabironse akabirunda bagiye kumugura ku mara menshi umuntu yohava yibaza ati kumbure iyo ngingo yoba yafashwe kubera cacuka kibico bakiri hagati y'u y'uburundi n'u rwanda hari isano byaba bifitaniye ibyo imigenderanire igenda neza kano ngaho kuha urasanga abanyarwanda bariko barinjira hariya ku mupaka hariya abarundi bariko baraza mu rwanda none wumva ntaho bisa bisaniye isanganiro ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine n'umwe muri studio za radiyo isanganiro aya makuru arabandanya nk'uko nari nabibabwiye mu gutangura aya makuru sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro yarafashe ingingo yo gufuta abashinga amateka baturuka mu mizero y'abarundi batigeze bitaba ibikorwa by'inama nshinga amateka tasiyansi bomana ni muri abo bashinga amateka reka tumukurikire twari tubirindiriye ko eh, amategeko agenga inama nshingamateka ikora arategekanya yuko umushingamateka ku icyaka cy'iminsi itegekanijwe gukora muri sesiyo orudine atasiguro bamukura ku rutonde nta gitangaza kirimo rero ko twe twatumizi yuko bitegereza ku buryo bw'induku eh, none ku bwanyu nta ngaruka mbi ibyo bifise eh, ni ya ntumbero nyine yo gukora amatora atemewe hanyuma natwe ko atamatora twari twagiyemo kubera twanka mu nyango y'amasezerano y'Arusha n'ibwiriza shingiro byayavuyemo urumva ntitwashobora kuja mu nzego gutyo eh, badufuse rero urumva eh, umugambwe iprona eh, twari twagiye hamwe na FNL yo kwa Gwasa urumva nibaza ko haca haduga abo kwa Gwasa ni ukuvuga ko Ah, abadasigana atabazoba bari mu nama nshingamateka mugabo nakarene kubyara ibintu ego eh, none uko gucanamwo nta ngaruka mbi gufise cyane cyane ku buzima bw'igihugu na cyane cyane mu nshingamateka isanzwe itora amategeko yarakwiye kuba aserukiwe eh, mu barundi bose eh, ibyo ni byo nyine byapfuye kare kuko nk'uko mubizi mu ngane wanyu amatora agenze neza hari kujamwo benshi twari twitoza kandi twari guserukira abanyagihugu kumbure neza gusumba abatari bake bari ubu Tasien Sibomana akaba ariko yishura ku bibazo bya mugenzi wacu Marie Ange Nzeyimana amakuru tuyarangiriza mu gisata cy'ubutungane mu ntara ya Bubanza abanyagihugu bo muri commune Gihanga muri iyo ntara bidogera ubutungane ku bw'inka bubandanya kubera ukudahana abagirizwa mbere n'abafatwa eh, ngo ntibahanwa ibyo bikaba byavugiwe mu nama y'umutekano yabereye muri komine gihanga kuri uyu wa mbere ku mugoroba abajeje ubutungane basigura ko kenshi abagirizwa ubwo busuma barekugwa kubera habuze ibyemezo akaba ari nkuru tubaza Space Caritas Kabanyana muri iyo nama yakoranije abegwa n'iby'umutekano bose abasoda barongoye abandi muri ino ntara y'ububanza abapolisi abarongoye ubuzi butandukanye abagize imigwije tw’umutekano umutekano abasitanteri n'abandi abatari bake bagumye batunga urutoke ubutungane ko budafasha mu guhana biboneka abagirizwa ubusuno bw'inka eka mbere ngo n'abafatanwa itonga ibyo ngo bigatuma icyo caha kibandanya matereza jean pierre arongoye umutumba wa buringa ati nta joro ritijana hatibwa inka haba haba mu mararo cyangwa mu guri nayo uwari yaserukiye parike cyo kimwe n'umukuru wa sentare nkuru y'Ububanza bose basiguye ko bagirizwa ubusuma bw'inka rimwe na rimwe barekugwa kuko ngo habura ivyemeza koko ko aribo bivye hakaba hamaze kwibwa inka zifika ijana kuva uno mwaka utanga waranguye muri iyo komine ya gihanga sipesi caritas kabanyane bubanza hadiyo isanganiro arakoze sipesi caritas kabanyana nino ngaha ku isaha zitandatu n'iminota mirongo ine n'itanu muri studio za hadiyo isanganiro inyuma yaho abarimyi b'ibitegwa mbumbarugo bo mu makomine ya rugombo mabayi na mugina mu ntara ya cibitoke bidogeye ko batagishobora gushora umwimbo wabo mu gihugu cy'u Rwanda uramatari w'iyo ntara aremeza ko bitavuye ku cuka kibi kiri hagati y'u Burundi n'u Rwanda muri ano makuru mwanakurikiye kandi abantu mu makuru y'umutekano abantu bishwe mu makomine ya Gisozi ah, mu ntara ya Mwaro no mu ntara ya Rumonge murakoze rero mwebwe mwese mwakurikiye amakuru barakoze abo mu ruganda rwo kumenyesha amakuru bamfashije kuyegeranya arakoze na François Akimana yamfashije mu buhinga bw'ivyuma mugire umutaga mwiza mwese murakoze